Հերոստամարաթոն 2016-ի ծրագրում ներառվել է Արցախի քարորիա պատերազմից տուժած բնակավայրերի վերականգնումը։ Հայաստանում այսօր նշվում է առաջին հանրապետության օրը։ Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ մադրիդյան սկզբունքները մնում են օրակարգում։ ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպել է Արցախի պետական համասարանի ուսանողների հետ։ Երևանի պետական կրկեսի արտիստները յուրախաղերով հանդես են եկել Բերձորում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մայիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը։ Հակառակորդի կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է միայն տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, ԼՂ նախագահ Բակոսյանը մայիսի 27-ին Երևան քաղաքում մասնակցել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստին։ Նա Արցախի ժողովրդի եւ Իրանունից խորին երախտագիտություն է հայտնել ողջ հայ ժողովրդին, Մայր Հայաստանին եւ Սփյուռքին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված պատերազմի ցաներ օրերին Արցախի Հանրապետությանը սատարկաննելու համար։ Իր խոսքում Արցախի նախագահն առաջարկել է հերոստամարաթոն 2016-ի ծրագրում ներառել Արցախի ապրիլյան պատերազմից դժուժած բնակավայրերի վերականգնումը։ Ինչպես գիտեք, ապրիլյան պատերազմը լուրջ վնաս հասցրեց Արցախի հանրապետությանը, մեր խաղաղ բնակությանն ու տնտեսությանը։ Ձեզնից ոմանք անձամբ են եղել տեղերում եւ տեսել ավերված բնակավայրերը, ծանոթացել հասցված վնասի չափին։ Հատկապես դժուժել են Թալիշ եւ Մադաղիս գյուղերը, Մարտակերտ շրջկենտրոնը։ Պատերազմի հետևանքների վերացման, ավերված բնակավայրերի վերակառուցման, դժուժած բնակության կարիքները հոգալու ուղղությամբ տարվում է համապատասխան աշխատանք, ինչին առաջին իսկ օրից ակտիվ մասնակցություն է ունենում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Այդ շրջանակներում էր նաև մայիսի 15-ին Միացյալ Նահանգներում կազմակերպված առաջին արտահերթ հերոստամարաթոնը։ Արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ տրված է խոստումնալից մեկնարկ այն մեծածավալ աշխատանքների համար, որոնք մեր արժևում են։ Հաշվի առնելով այս ամենը առաջարկում եմ հերոստամարաթոն 2016-ի ծրագրում ներառել ապրիլյան պատերազմից տուժած Արցախի բնակավայրերի վերականգնումը։ Հուսով եմ, որ առաջարկը կընդունվի եւ ինչպես միշտ համատեղ ուժերով մենք կարողանանք լուծել այս կարևոր խնդիրը։ Առաջարկն ընդունվել է եւ ընդգրկվել 2016 թվականի հերոստամարաթոնի ծրագրի մեջ։ Օրակարգի շրջանակներում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը ներկայացրել է 2015 թվականին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր վարչության հաշվետվությունը։ Խորհուրդն ընդունել է այն իգիտություն ընդունելով վերստուգիչ հանձնաշողովի զեկույցը։ Նշենք, որ հիմնադրամի պատվիրակությունն այսօր կժամանի Արցախ, մասնակցելու իր իսկ ֆինանսական միջոցներով կառուցված մի շարք շինությունների բացման արարողություններին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանն այսօր նշում է առաջին հանրապետության օրը։ 1918 թվականի մայիսին հայկական կանոնավոր ուժերը եւ կամավորները Սարդարապետում կարողացան կյանքի ու մահու պայքարում փայլուն հաղթանակ տանել թվականակով անհամեմատ ավելի շատ թուրքական ուժերի նկատմամբ, թույլ չտալով նրանց ներխուժումը Երևան։ Հաղթանակը հայ ժողովրդին թույլ տվեց վերականգնել դարեր առաջ կորցրած պետականությունը ուղիղ 98 տարի առաջ Թիֆլիսում հայ ազգային խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի անկախությունն ու Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծումը։ Անգնահատելի է Հայաստանի առաջին հանրապետության դերը պետական կառավարման մարմինների ստեղծման գործում։ Ցավոք Հայաստանի անկախ հանրապետությունը կարճ կյանք ունեցավ եւ Հայաստանը կորցրեց անկախությունը 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին խորհրդային Ռուսաստանի 11-րդ կարմիր բանակի ներխուժման հետևանքով։ Անկախության սերունդը ճիշտ է հասկացել մայիսի 28-ի падգամը։ Մենք անկախության համար վճարել ենք այնքան, որքան թերևս ոչ ոք չի վճարել։ Այս մասին այսօր Սարդարապետի հերոսամարտի հուշահամալիրում Հանրապետության տոնի արթիվ իր շնորհավորական ուղերձում նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Այս տոնը մեզ համար առաջին հերթին փրկության տոն է։ Մենք փրկեցինք մեր վերջին հողագտորը եւ այդ հողագտորի վրա մնացած մեր ժողովրդի վերջին բեկորները։ Որքան էլ ցանր է խոստովանել, բայց դա իր իրականությունը։ Մեր անկախությունն ու պետականությունը մեզ ոչ ոք չի նվիրել։ Մենք դրա համար վճարել ենք այնքան, որքան դերևս ոչ ոք չի վճարել։ Մենք դա արել ենք մենակ, ավելին, մենք դա արել ենք իհեճուկս ճակատագրի հարվածների։ Այս տարվա ապրիլի սկզբի ռազմական իրադարձություններն ավելի տեսանելի դարձրին մի շարք իրողություններ՝ թե լավ, թե վատ, թե մեր ներսում, թե մեր շուրջը։ Դրանց մեջ ինձ համար ամենակարևորը մեր նոր սերունդն է, անկախության սերունդը, որ եւ մեզ եւ բոլորին ցույց տվեց, որ ինքն է իսկապես տերն ու պատասխանատուն իր երկրի։ Մայիսի 28-ը մեր ժողովրդի համար անդունդի եզրից հետ վերադառնալու օրն է։ Դեպի կյանք, դեպի վերածնունդ, դեպի արարում եւ դեպի աշխատանք վերադառնալու օրն է։ Մենք վերադարձել ենք, մասնավորապես ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձը հղել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվա արդիվ։ 1918 թվականին Սարդարապետի Բաշապարանի եւ Ղարակիլիսայի ճակատամարտերը իրենց արժանի տեղ են զբաղեցրին մեր ժողովրդի պատմության հերոսական տարեգրության մեջ։ Իր բազմադարյա պատմության ընթացքում հայ բազմից է համոզվել, որ անվտանգ ապրելու հիմնական երաշխիքը անկախ պետականությունն է նրա շարունակական զորացումը եւ սեփական ուժերին ապավինումը։ Դա ցույց տվեց նաեւ ապրիլյան քարորիա պատերազմը, երբ Ադրբեջանը մեկ անգամ եւս փորձարեց իրականացնել իր ցեղասպան քաղաքականությունը հայ ժողովրդի հանդեպ սակայն նա բախվեց հայոց բանակի ուժին ու ոգուն, չկարողանալով իրականացնել իր ռազմատենչ նպատակներից եւ ոչ մեկը։ Այսօր բոլորի սպարտն է մեր հերոս նախնիների հաղթական ոգին միշտ կենթանի պահել սենուների հիշողության մեջ։ Աչքի առաջ ունենալով նրանց օրինակը, առաջնորդվելով ազգային գաղափարախոսությամբ ու անձնուրաց հայրենասիրությամբ, անել ամեն ինչ, որպեսզի հայկական երկու հանրապետություններն օր-օրի զարգանան, լինեն ավելի ամուր ու հզոր։ Իսկ դրան հասնելու միակ ճանապարհը համախմբված ու միասնական աշխատանքն է, համայն հայության ներուժի եւ յուրաքանչյուրի ջանքերի համադրումը իշահ կարևորագույն համազգային խնդիրների լուծման։ Միայն այդպես կարող ենք կերտել նոր հաղթանակներ եւ գնալ դեպի հուսալի ապագա։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ողջայ ժողովրդին պետական տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն ու մեծագույն հաջողություններ, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ մադրիդյան սկզբունքները մնում են օրակարգում։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը։ Վիեննայի հանդիպմանը քննարկվել է այն, ինչի մասին մենք արդեն հայտնել ենք, եւ ես չէի ուզի այժմ այս կարևորագույն կետում լրացուցիչ դատողություններ անել։ Մենք բոլորս պետք է մտնոլորտ ստեղծենք նրա համար, որ เป զի պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները պետք է բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնան։ Այս մասին Վաշինգտոնում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը նվիրված բանավեճի ժամանակ ասել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը։ Նա նշել է, որ Երևանի հետ հարաբերություններում Մոսկվան անշուշտ գործում է սեփական շահերից ելնելով, եւ դա չպետք է որևէ մեկի համար զարմանալի թվա։ Ինչ վերաբերում է Վաշինգտոնի մտեցմանը Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման հարցին, ապա Ջոն Էվանսի կարծիքով Միացյալ Նահանգները փորձում է խթանել առաջին հերթին հարաբերությունների բարելավում ժողովուրդների միջև։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է օգնել, որպեսզի խնդիրը լուծվի տեղի ժողովրդի կողմից, այլ ոչ թե վերևներից որոշում իջեցվի։ Մենք պետք է օգնենք բնակչությանը զարգացնել խնդիրներն ինքնուրույն լուծելու կարողությունը։ Լեգամարտու իրավունքների պաշտպան Ռոբեն Մելիքյանը երեք հանդիպել է Արցախի Պետական համալսարանի ուսանողների հետ։ Նա նշել է, որ Լեգամարտու իրավունքների պաշտպանի առաջնային գործունեությունը շարունակելու է մնալ Ադրբեջանի կողմից ապրիլյան քարորյա պատերազմի ընթացքում կատարված անմարտկային վայրագությունները միջազգային հարտակներում ներկայացնելը։ Պատերազմն ավարտվել է, բայց դրա հետևանքները մնում են։ Որոշակի ժամանակ հետո ունենալու ենք ադրբեջանական զինվորների կողմից իրագործված վայրագությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը։ Արցախն ինքնուրույն տարածքային միավոր է եւ այդպես էլ պետք է ընկալվի արտաքին աշխարհի կողմից։ Գտնում եմ, որ այս դաշտում եւս անելիքներ շատ կան։ Մենք չպետք է լռենք, երբ ինչ որ մեկը մեր պետականության դրոշի ու մեր ինքնության նկատմամբ ոտնձգություն է կատարում, ասել է Ռուբեն Մելիքյանը։ ԱՄՆ-ի հայդատի հանձնախումբը կոչ է արել ԱՄՆ կոնգրեսականներին Բարակ Օբամայի վարչակազմի հետ միասին կրկնապատկել ջանքերը կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսի Բարձրաստիճան դեմոկրատ կոնգրեսական Էլիոտ Էնգելի, ինչպես նաև նրանց գործընկերների ներկայացրած առաջարկներն իրագործելու համար։ Նշենք, որ այդ առաջարկներն ուղղված են Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության ու ագրեսիայի թուլացմանը։ Էդրոյսի հետ հանդիպման ընթացքում Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Ռաֆի Համբարյանը քննարկել է ապրիլի սկզբին Ալիևյան ռեժիմի հարձակումն Արցախի վրա եւ դրան հաջորդած ռազմական հանցագործությունները, ներառյալ դաժան սպանությունները, տարեց զույգի սպանությունն խոշտանգումը, հայ զինվորների գլխատումը։ Ռաֆի Համբարյանն ընդգծել է կոնկրետ քայլերի ձեռնարկման անհրաժեշտությունը հրադադարի ռեժիմի պահպանման համար։ Ամերիկահայերը գնահատում են Ռոյսի Եվանգելի առաջարկները, որոնց ընդհանուր գաղափարն է ապահովել Կովկասում խաղաղությունը։ Բանալին իհարկե դրանց իրագործումն է եւ որքան շուտ, այնքան լավ, եթե մենք ցանկանում ենք խուսափել Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների կրկնությունից։ Արցախը ներկրվել գերմանական արտադրության Deutsche Farmagnischen թվով 6 կոմբայն։ Ներկրված գյուղտեխնիկան, որն ունի 58 միլիոն դրամ արժողություն, լիզինգային կարգով շահառուներին է տրամադրվում 40 միլիոն դրամով, որի ընդամենը 10%-ը պետք է վճարվի կանխիկ, իսկ մնացած 36 միլիոն դրամ գումարը կոմբայնատերերը կվճարեն 6 տարում համամասնորեն առանց տոկոսի։ Ասկերան շարժ կենտրոնում իրականացվող աշխատանքների մասին քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանի հետ զրուցել է Բելլա Լալայանը։ Նախկին ազատամարտիկը իր պաշտոնավարման մի քանի ամսում արդեն հաստրել է շտկել խնդիրներ, որոնց արդյունքում հնարավոր է եղել տնտեսել համայնքի բյուջեի միջոցները։ Ամենից առաջ խոսքը քաղաքի լուսավորությանն է վերաբերում, որը ոչ միայն ոչ պատշաճ մակարդակով էր իրականացվում, այլ բյուջեից ավելորդ ֆինանսներ էր խլում։ Ամեն տարի մեր լուսավորության խնդիր առաջանում է։ Օրինակ, կենտրոնական փողոցը իբր դա ուշադրության կենտրոնը մնալապահելից ասկերան կոչումա տա եւ այն թաղամասերը, ծայրամասերը բնա։ Այդ Ձեր հարցը մի քիչ լուրջ արա։ Անցած տարի, տարի վերջին մոտավորապես մեն 900 քանի հազար էլեկտրաէներգիայի գերծախսարա կատարված, բայց մեկ հատ էկոնոմ լուծերը կբավարար կցավ։ Այսպիսի փոքր թվացող հարցերում ճիշտ մոտեցումներ ցուցաբերելու շնորհիվ հնարավոր է լինում մի կողմից տնտեսել համայնքի միջոցները, մյուս կողմից հարցին վերջնական լուծում տալ, ասում է Ասկերանի քաղաքապետը։ Համայնքի նոր ղեկավարը սակայն զերծ է մնում տարիներով չլուծված խնդիրներում մեղավոր տեսնել միայն համայնքի նախկին ղեկավարությանը։ Մտանես չեք ուզում խոսեք, մոք ոչ թե ոզումը քննադատացին է կամ ոզումը կարգավորացին է Սամվել Աղաջանյանին մտահոգում է Ասկերանի բարեկարգման հարցը, հատկապես որ Արցախ այցելած յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ անպայման լինում է Ասկերանում, նախ Ասկերանի բերդը տեսնելու, ինչպես նաև այն պատճառով, որ այստեղով է անցնում Տիգրանակերտ եւ այլ պատմական վայրեր տանող ճանապարհը։ Հողոցների համակրման վիճակնալակ չգիտեմ ինչու պատահելի ճիշտ չլա կարգավորված։ Այս բարագայում էլ խնդիրը կրկին լուծվել է աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու արդյունքում առանց նոր հաստիկներ կամ ծախսեր ավելացնելու։ Սակայն քաղաքի բարեկարգման եւ սանմակրման, ինչպես նաեւ այլ աշխատանքների իրականացման համար ինչքան էլ փորձ են տնտեսելով մոտենալ հարցին, նոր ծախսեր են ընդհանրվում, քանի որ կոմունալ տնտեսությունը տեխնիկապես զինվելու անհրաժեշտություն ունի։ Ունենք մի հատ մուսորավոզ պետա։ Օրինակ այս պահի դուրս համես մի հատ համասվալ ավտոելապետ, վե գոնեզիլ, մի հատ տրակտորելապետ։ Դե ահագին գործերնող կարիք կոմունալի այդ համ այդ համակրման գործերը կարիքանի։ Համ այս բնակչության գյուղական մասարի ծայրամասարի դա դե ասկերանը տան շենքեր կա, փողոցներ բեն կա, որ շատ վատ վիճակում է։ Եթե տեխնիկան մենք կարիք էժան գներով էլի կարգավորենք Համանքի բյուջեի 30%-ը սեփական եկամուտներն են, իսկ մնացածը պետության կողմից հատկացվող դոտացիան է։ Իսկ պետական բյուջեից հատկացվող ֆինանսների ուշացման արդյունքում կրկին առաջանում են խնդիրներ, որոնք նորից ավելորդ ու ոչ նպատակային ծախսեր են ենթադրում մքասենիկ կարգավորել ապքյան որպեսզի 50 տղը մեզանից չկախված դուժեր առաջանում հետո մեկ էլ այդ դուժն ստա մեկ էլ այդ նախատեսած այդ 70 միլիոնը հերիքում չի դուժեր ապինած դիսկաս Նման եւ այլ հարցերին լուծում տալու համար նորընտեր քաղաքապետը իր աշխատակիցների հետ բաստողումների պատճառների որոնումների մեջ է։ Զուգահեռաբար արդեն անելիքներ են հստակեցվել, պետք է փոխել ներքին ջրացանցը, բարեկարգել կենտրոնական փողոցի հենապատերը, քաղաքի ծառայամասային փողոցները կարգի բերել եւ այլ շնորհարական աշխատանքներ։ Մոզատը ցավալի է մեր երկիրը, ինչու մի բան ծոր պետք է տավե մեր ժողովրդի կամ պետության հանդեպ։ Մենք խոսում ենք մեր հնարավորությունները, մեր ուժը, մեր խելքը ներդնենք, որպեսզի մեր ժողովուրդը դա օգտակար լինի։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանն ընդունել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավար Դրագոսլավ Բլաժևիչին։ Հանդիպման ժամանակ Դրագոսլավ Բլաժևիչը նախարարին է ներկայացրել Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության առաքելությունն ու իրենց նպատակներն Արցախում։ Նա պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու Արցախին։ Մասնավորապես նշել է, որ իրենց կազմակերպությունը պատրաստ է օգնության ձեռք մեկնել ԼՂՀ առողջապահության նախարարության բժշկական հաստատություններին։ Կարինե Աթայանը շնորհակալություն է հայտնել Կոմիտեի առաքելության ղեկավարին համագործակցության եւ Արցախում իրականացրած աշխատանքների համար։ Ավարտվել է ԼՂՀ ոստիկանության գլխավոր ավակ միջին եւ կրտսեր խմբերի ծառայողների ատեստավորումը։ Այն իրականացվում է ոստիկանությունում ծառայության մասին ԼՂՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան։ Ոստիկանության ծառայողների հերթական ատեստավորումն անցկացվում է 3 տարին մեկ անգամ։ Ատեստավորում անցած ոստիկանության 205 ծառայողներից 162-ը համապատասխանել են զբաղեցրած պաշտոններին։ 22-ի ատեստավորումը հետաձգվել է 1 ամիս ժամկետով, 16-ը ատեստավորման հանձնաժողովի որոշմամբ կարող են զբաղեցնել ավելի բարձր պաշտոն, իսկ 5-ը ներկայացվել են խրախուսման։ Հանդիսավոր տողանի ընթացքում հրապարակվել են ատեստավորման արդյունքներով ոստիկանության ծառայողների խրախուսման վերաբերյալ ԼՂ ոստիկանության պետի հրամանները։ Արդեն մի քանի տարի է ինչ Երևանի պետական կրկեսի արտիստները մայիսյան երրատոնի արթիվ հյուրախաղերով հանդես են գալիս Արցախում։ Մայիսի 26-ին այն մեկնարկել է Բերձորում։ Կրկեսի արտիստները ելույթ են ունեցել շրջենտրոնի Վահան Թեքեյանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցի դահլիճում մանուկ եւ դպրոցական հանդիսատեսի համար։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Դահլիճում հիմնական երեխաներ էին դպրոցականներ Երզորի պետական մանկապարտեզի համերը։ Կրկեսի պրոդյուսեր Բուխարտեր Անտոնյանը ողջունեց ներկաներին, շնորհակալություն հղեց ԼՂՀ վարչապետ Արա Հարությունյանին, ում հնարավորությամբ է իրենց ելույթներ իրականանում Արցախում։ Նշեց, որ բոլոր համարները նվիրվում են ապրիլյան պատերազմում մարտիրոսված քաջորդիներին։ Առաջինը ելույթ ունեցավ ակրոբատ Արսեն Կիրակոսյանը։ Օգտագործելով տարբեր հնարներ, Նա ցուցադրեց գեղեցիկ ու մարդու անսպառ հնարավորությունները բնութագրող խաղ։ Բազմաթիվ մրցույթների տափնեկիր Ամիկ Ասպարյանը հանդես եկավ երկու համարով եւ իր հրաշալի ելույթներով կեսային խոսքով պլաստիկ էտյուդով հիացրեց ներկաներին։ Հատկապես փոքրիկներն էին անակ հետաքրքրան դիտում, թե ինչպես նեղ տարածքով անցավ գեղեցկուհին։ Տանակների վրայով պարպող մոմերը ձեռքին ցուցադրելով այդ հնարներ եւս։ Մինչդեռ կրկեսում ցանկալի է ծառացուի ելույթը։ Դահլիճը երբանկով է դիտում Բենիի ռեպրիզները, որին մասնակցեցին նաև ներկա երեխաները։ Օղակների համարով իր հասակակիցներին շատ ուրախացրեց Փոքրիկ Մարիա Մարտեմյանը։ Մայիսի 30-ին վերջին ելույթը կլինի Խարվաճարում, որտեղից էլ կմեկնեն Երևան։ Դուկլաս Մակլուրեր ավելի քան 100 նշանավոր գիտնականներ բացնամակ են հասցեագրել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, կոչանելով հետաձգել կամ վերանայել Ռիո դե Ժանեյրոյում անցկացվելիք Օլիմպիական խաղերի ժամանակացույցը պայմանավորված Զիկա տենդի համաճարակով։ Նամակն ստորագրել է առողջապահության ոլորտի 125 փորձագետ, այդ թվում մասնագետներ Օքսֆորդի, Հարվարդի եւ Յելի համալսարաններից։ Չարթարացված ռիսկի են դիմելու 500 հազար արտասահմանցի զբոսաշրջիկներ Օլիմպիական խաղերին մասնակցող բոլոր երկրներից։ Նրանք կարող են վիրուսի կրողներ դառնալ եւ վերադառնալով տուն, այնտեղ համաճարակի առաջացման պատճառ դառնալ, ասվում է բաց նամակում։ Նշենք, որ մայիսին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարել էր, որ չնայած համաճարակին, պատճառ չի տեսնում խաղերի տեղն ու ժամանակը փոխելու համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն։ Ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց